Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, pulksten 16. Radio Marija Latvijā. Labvakar! darbie radiokamā arī klausītāji. Otrā mēneša pirmdiena, un eh, kā vienmēr, kā ierasts, eterā Tēvs Dmitrijs ar savu programmu ārpus rāmjiem. Un eh, ar nožēlu, varbūt ne ar nožēlu, bet jāatzīst, ka šajā sezonā tā būs pēdējā mūsu tikšanās eterā, bet kas būs nākošgad, ko dzīve mūs atnesīs, to gan jau mēs redzēsim. Un eh, šodien eh, bija paredzēta mazliet cita tēma, bet ņemot vērā šodienas īpašu datumu, 13. maijs, kad mēs pieminam Fatimas notikumu, kad mēs pieminam Fatimas bērnu to garīgo pieredzi, eh, kad viņi sastapās ar, satikās ar dievmāti, kad notika arī trīs Eh, slaveno Fatimas noslēpumu atklāšana. Divi noslēpumi jau bija zināmi eh, dažus gadsimtus, pir, dažus gadu desmitus pirms, un eh, pēdējais, trešais noslēpums tika atklāts vai publiski paziņos 2000. gadā. Visu to mēs atceramies, un tāpēc arī šajā kontekstā es mani palūdza, un es arī piekritu, parunāt par mm, privātam atklāsmēm tieši Fatimas fenomena kontekstā. Jo jāpasaka skaidri, ka starp eh, teologiem, eh, starp arī ticīgo tautu eh, pastāv zināmā mērā tādi strīdi, varbūt diskusijas, parei, pateiksim, tā delikātāk, zināmā spriedze starp to, kam būtu patiešām jātic, un kas uh, nav obligāti saistošs visiem kristiešiem. Jo bieži vien gadās, ka notiek arī to, ko mēs tādas lietas, kuras mēs saucam par pardabiskiem fenomeniem, jeb izmantojot m, mm, tādu m, mm, specifisko žargonu, eh, teoloģisko žargonu, paramistiskie notikumi, tad vienmēr rodas jautājums, vai eh, tiem ticēt vai, ne, vai nē, vai tie varbūt, eh, atkal runājot teoloģiskajā terminologijā, teoloģiski kļūt, vai tie varētu kļūt par teoloģiskiem avotiem vai nē. Tas ir Mm, ļoti liels jautājums, jo no vienas puses mēs labi zinām, ka Dieva atklāsme ir beigusies, respektīvi ar pēdējā apustuļa nāvi. Mēs parasti esam pieņēmuši, ka tradīcijā, eh, ka pēdējais no apustuļiem nomira tieši svētais Jānis, un līdz ar to tas, ko mēs saucam par publisko atklāsmi, ir beidzies, par to mēs vēl parunāsim bet tomēr mēs zinām, ka Dievs jau neklusē un Dievs uh, iziet pretī cilvēkam arī šajos laikos, kad uh, šī atklāsme, um, publiska atklāsme un arī skripturisk, skripturistiskais harizmāts, jeb svēto rakstu veidošanas harizmāts ir beidzies. Līdz ar to mēs noteikti zinām, ka Dievs jau neko jaunu mums neatklās, jo visu ir pateicis Kristu. Bet no otras puses es biju sastapies ar tādu Ehm, es pateikšu, nebaidīšos pat pateikt muļķību, ehm, kuru atkārtoja pat kāds no teoloģijas doktoriem, un šeit, lai tas neskanētu kā tāda diskreditācija ehm, dažu doktoru, tāpēc es, protams, neminēšu ne vārdu, ne uzvārdu, ne pats valsti, no kuras no kurienes nāk šis cilvēks, šis teoloģijas doktors un gariznieks, bet kādreiz biju sastapies ar tādu uh, spriedumu, kuram uh, cilvēks nevar piekrist. Cilvēks ar zināmo teoloģisko sagatavotību piekrist nevar, jo šis teologs kādreiz izteica tādu uh, viedokli, kurš uh, šķietami izskatās diezgan logisks un pat dievbīgs, bet lai ielūkoties dziļāk, ja ielūkoties dziļāk, tad mēs ieraudzīsim, ka tomēr nē. Viņš bija pateicis tā, ja Dievs runāja uz cilvēku agrāk, un ja viņš atklājas cilvēkiem agrāk, Tas nozīmē, ka viņam jāatklājas cilvēkiem arī tagad, tieši tādā pašā veidā. Un līdz ar to uh, tam sekas ir diezgan, um, pateikšu tā, interesantas, atkal delikāti sakot. Jo, piemēram, tad rodas jautājums, vai ticēt visiem sapņiem vai nē. Vai mums jāskaidro sapņi kaut kāda teoloģiskajā uh, garā, varbūt jāizveido tāds sapņu katalogs, uh, kas būtu saistīts ar bībeli, jo piemēram, taču Jāzeps, svētais Jāzeps, visas, um, ehm, norā, visi norādījumi, kas viņam tika doti no Dieva, viņš to redzēja sapni, sapnī, un pat klērīki brīžiem uh, smējās, ka, ja notiek svēta Jāzepa meditācija, tas nozīmē, ka tu esi aizmidzis, jā, un tad Dievs var iziet tev pretī. Vai tad mums jāseko arī svēta Jāzepa, piemēram? Es neatbildēšu uz šo jautājumu, jo patiešām uh, teologs uzreiz pateiks, ka atbild, atbilde ir skaidra, bet pārējiem būs jāpieliek pie pūle, lai veikt arī savu teoloģisko pētījumu. Galu galā esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks, kuram ir ticības pieredze, viņš kļūst par teologu. Bet parunāsim par tam privātam atklāsmēm, parunāsim par viņu vietu mūsu ticībā, mūsu dievbībā, arī mazliet liturgijā, un parunāsim, kāda vieta viņam ir mūsu ticības pieredzē, uh, ņemot vērā tieši baznīcas dokumentus, jo, ja mēs meklējam kaut kādu teoloģisku atbalstu, tad pirmām kārtām būtu jāskatās tieši uz to, ko mēs saucam par baznīcas tradīciju, kura tiek um, izskaidrota, jeb kodificēta, jeb izteikta arī baznīcas dokumentos. Mēs paliksim tikai pie 20. un 21. gadsimta, kaut arī es minēšu vēl arī e, vienu Mm, slaveno kardinālu, vēlāk pāvestu Benediktu 14, kurš ļoti nodarbojās ar, ļoti dziļi nodarbojas tieši ar privātu atklāsmju jautājumiem, bet nu pēc kārtas. Pavisam nesen, eh, pavisam, pavisam nesen, laikam pāris nedēļas atpakaļ, eh, es biju uzduries ehm, ziņai no Vatikāna, ka ticības, ticības mācības dikastērijas prefekts Viktors Fernandes, kardināls Viktors Fernandes, tas slavenais Viktors Fernandes, kurš parakstīja uh, tas deklarācijas, kuras izraisa diezgan lielu sašutumu un diskusijas arī katoļu vidū, uh, bija ticies ar pāvestu un bija pasludinājis, protams, nerunājot par sīkumiem, nerunājot par niansēm, ka drīzumā baznīca iznāks kāds dokuments, ko sagatavojusi tieši šī pati dik dikastērija, kas atbildība, atbildīga par ticības mācību, un ka šajā dikastērijā šis dokuments, eh, ši, šis dikastērijas dokuments, piedodiet, eh, būs eh, veltīts tieši skaidriem kritērijiem, kā būtu jātiecas pret um, privātam atklāsmēm, pret pardabiskiem notikumiem, kādi jāb, kādiem jābūt kritērijiem un noteikti arī tiks skarts temats, kam, kas ir kompetents šos notikumus pētīt. Bet kamēr šis dokuments vēl nav iznācis, noteikti, ka viņš, kad viņš iznāks, es centīšos nu vismaz Facebookā par to painformēt, eh, ja es pats to dabūšu eh, ātri rokās. Eh, bet ka, pagaidām, kamēr mums nav šī dokumenta, mums ir, ir vēl citi dokumenti, kas um, īstenībā par šo tematu jau bija runājuši, un es domāju, ka īstenībā šīs kartējas dokuments būs tikai šo jau esošo normu aktualizācija. Un proti, ja mēs runājam par pirmiem dokumentiem, eh, par tiem dokumentiem, kas saistoši mūs šodien, pirmais no tiem ir pāvesta Pāvila VI laikā izdots uh, dokuments, eh, kurš saucās, eh, tulkojot uz latviešu valodu, rīcības normas iespējamo parādību un pasludinājumu atpazīšanā. Tas ir mans neveikls tulkojums, jo eh, tulkojas ļoti ātri, līdz ar to nebija jau laika, lai kaut kādā veidā konsultēties ar filologiem. Kāds no filologiem var arī mani, protams, palabot, bet, nu, paliksim pie tā darba, pie, pie šī darba nosaukuma – rīcības normas, iespējamo parādību un pasludinājumu atpazīšanā. Eh, šis dokuments tika izdots um, dažus mēnešus pirms pāvesta Pāvila 6. nāves 1978. gadā. Mēs zinām, ka tieši šajā gadā baznīcā bija trīs pāvesti – Pāvils 6., Jānis Pāvils 1. un Jānis Pāvils 2. Tā kā tas bija ļoti interesants gads baznīcas vēsturē. Un uh, Šajā dokumentā īsi sakot, kaut arī gatavojoties šodienas programmai, es biju to parlasījis, bet īsumā sakot, šis dokuments dod ļoti skaidrus kritērijus pārdabisku notikumu verifikācijai. Un proti, tie ir um, pozitīvi un negatīvi. Ne tādā ziņā, ka vieni ir labi, citi slikti, vienīgais, ka uh, daži kriteriji tiek pievērsti pozitīviem aspektiem, un daži kriteriji skar negatīvus aspektus, bet nu atkal parunāsim pēc kārtas. Pirmām kārtām pāvesta, uz pāvesta vārdā ticības mācības kongregācijas prefekts skaidri raksta, ka uh, Tieši baznīca ir pienākums vērtēt dažādus pardabiskus notikumus, vīzijas, eh, dziedināšanas, kaut kādas atklāsmes, kas nāk, protams, iet runa par privātām atklāsmēm, mēs par to sadalīšanu vēl parunāsim ar jums mazliet vēlāk, runājot par citu dokumentu, bet uzreiz pateiksim, ka mm, mēs runājam šeit tieši par privātām atklāsmēm, par kurām mēs vēl varam kaut kādā veidā diskutēt, jo par publisko atklāsmi katoļu baznīcas teologija mm, tie nav eh, jautājumi, eh, par kuriem daudz var padiskutēt un, un eh, saistībā ar kuriem var izvir, izvirzīt kaut kādus pārmetumus. Bet arī šeit ir, protams, rīcības brīvība. Bet katrā ziņā dikastērijas vai tā laika vēl kongregācijas prefekts norāda, ka baznīca ir pienākums. Un tas ir ļoti svarīgs kritērijs. Tas nozīmē, ka ja gadījumā notiek kaut kāda parādīšanās, iedomāsimies situāciju, ka man parādījies dievmāte. Eh, protams, es kā eh, priesteris, kā teologs, pirmkārt es iešu pārbaudīšos, vai man viss kārtībā ar psihi, psihi, vai man viss kārtībā ar redzi, vai tā gadījuma nav halucinācija. Un kad es pārliecināšos, tad man būs jāspēr nākošais solis, būtu jārunā ar savu garīgo vadītāju un, kas ir ļoti svarīgi, ar savu diecezes bīskapu, jo ļoti svarīgi atcerēties lietu, eh, ārpus kuras mēs nevaram iziet. Mēs nevaram apiet vietējā bīskapa kompetenci jo katrā lokālajā baznīcā, mēs runājam par diecēzēm vai par citām struktūrām, pirmais, kas baznīcas uzdevumā pilda šo atpazīšanas pienākumu, tas ir diecēzes bīskaps. Ne priesteris, e, ne lais, ne diakons, ne klostermāsa, bet tieši bīskapam ir uzticēta šī vara, un, protams, viņš šo varu var delegēt ja pateikt kādam priesterim vai klostermāsai vai lajam vai diakonam un pateikt, klausies, es tev uzticu tagad izpētīt šo jautājumu un eh, mm, pasludināt man, painformēt mani par to, ko tu par to visu domā. Un tad jau bīskapam uh, ir um, tā vara pieņemt lēmumu vai uh, piekrist tam, lai izplatītos kults vai nē, bet katrā ziņā nevar apiet bīskapu un kāpēc es vēlos to atkal pasvitrot. Jo arī Latvijā gadījās tādi gadījumi, protams, es nevaru minēt pat vietas, jo uh, dažas lietas mani saista Protams, ne ar grēksūdzes noslēpumu, bet arī ar tādu zināmu cieņu pret cilvēkiem, kuri varbūt kļūdījās vai maldījās, vai kuri uzticēja man kādu noslēpumu, un es nedrīkstu to izpļāpāt, kaut arī man nebūs nekādu kanonisko um, sodu par to, eh, ka Latvijā arī bija gadījušies tādi notikumi, kad eh, cilvēkam bija kaut kāda parādība, atklāsme, kaut kāds pārdzīvojums, nosauksim to plašāk. Un tad cilvēks pateica, es neteikšu bīskapam, jo bīskaps noteikti liks pētīt šo lietu. Un ja gadījumā bīskaps neticēs, a, es ticu, ka man nāca, pie manis nāca tur dievmāte vai tur svēta Faustīne vai dievs tēvs parādījās, arī tādi gadījumi ir bijuši. Un šajā gadījumā es uzreiz, ka teologs pateiktu, tad šajā gadījumā mēs izdaram vienu svarīgu kļūdu. Mēs liedzam baznīcai, um, šo jautājumu kaut kādā veidā, šo lietu kaut kādā veidā verificēt. Un tāpēc eh, šis pirmais kritērijs, kuram es gribu stip, stingri pievērst uzmanību, tas ir baznīcas pienākums pētīt šos notikumus, šīs paradības, šīs atklāsmes, un pirmā persona, kas ir atbildīga par to, un persona, kura nevar izvairīties no šīs atbildības, tas ir diecēzes bīskaps. Un bīskapa delegācija, bīskaps gribēs šo cilvēku Eh, deleģēt šim jautājumam. Un eh, vēl viena lieta, kurai pievērš uzmanību šis dokuments, tas ir tas, ka baznīca vērtē, bet ar lielu piesardzību. Un tikai tad, kad ja bīskapam tiešām ir tāda morāla pārliecība par to, ka tas varētu būt kaut kāds mm, pārdabisks un tiešām tas var pamudināt cilvēkus kaut ko labo, tad bīskapam ir tiesības atļaut uh, kaut kādu dievbības kultu šajā sakarā. Un tas arī ļoti svarīgs moments, jo neiet runa tikai par atpazīšanu, iet runa par to, vai mēs varam izplatīt atklāto vai saņemto vēstījumu vai izdomāto vēstījumu. Э, es, protams, pieļauju, ka, ja cilvēks kaut kādas lietas sludina, viņam nav ļaunas gribas, jo e, mēs nevaram e, uzreiz apsūdzēt kādu ļaunā gribā, ja tas netik, netiek pierādīts, ievērosim arī nevainīguma prezumpciju, bet katrā ziņā e, tikai bīskapam pieder vara arī atļaut kaut kādas atklāsmes izplatīt vai nē. Un šajā gadījumā tas paklausības kritērijs viņš arī ļoti svarīgs, jo tas liecina par pašu šīs paramistiskas pieredzes iesaistīto personu vai personām. Bet nu par to parunāsim mazliet ilgāk, mazliet tālāk. Katrā ziņā pamēģināsim tagad pa izdarīt nākošo soli, un balstoties uz šī dokumenta rīcības normas iespējamo parādību un pasludinājumu atpazīšanā, parunāsim par tiem pozitīviem un negatīviem kritērijiem, par kuriem būtu jāatcerās, kad mēs sastapamies ar eh, šiem fenomeniem vai šīm parādībām. Sāksim ar, parlie, ar tiem pozitīviem. Pirmam kārtām eh, bīskapam un arī visām pārējām atbildīgam personām jāiegūst to, ko mēs saucam par morālu pārliecību, par to, ka šī parādība vai šis veistījums viņš ir autentisks un nāk no Dieva – Un šeit es gribu pievērst uzmanību morāla pārliecība. Šī pārliecība rodās ne balstoties uz emocijām, jo ah vai, cik skaisti tur ir uzrakstīts, cik cēli, jā, un tāpēc mums noteikti tas būtu jāsludina arī citiem cilvēkiem. Tas noteikti nevar būt balstīts uz kaut kādu, kaut kāda ziņkarības, jā, jo uh, bieži vien cilvēki grib zināt, kas notiks tālāk, un bieži vien mēs uztveram vārdu pravietojums, kā tādu savā ziņā pareigjošanu par nākotni, bet mēs par to vārdu pravietojums vēl parunāsim mazliet vēlāk. Šī morāla pārliecība tiek iegūta pateicoties teoloģiskam pētījumam. Izmantosim arī varbūt tehnisko, tehniski šo iedzienu. Uh, Ja bīskaps pats vai caur savu delegātu izpēti visus apstākļus, visus notikumus, arī visu saturu tā, kaut kādai atklāsmei, un ja bīskaps gūst um, pārliecību, ka tas tiešām varētu būt autentisks, tikai tad viņš var atļaut arī šo kaut kādu kultu. Ja tas, kurš nodarbojas ar pētījumu, ja, viņam jā, jāliek roka uz sirds un jāpasaka godīgi, ja šodien es nostātos Dieva priekšā, vai es Tas ir ļoti labs kriterijs. Ja es šodien nostātos Dieva priekšā, vai es pateiktu Dievam, kungs, es patiešām esmu pārliecināts iekšēji, ka tas nāk no Dieva. Ja, pieņemot visas šaubas, pieņemot uh, visu, mm, visu kontekstu un tā tālāk. Jo brīžiem gadās, kad mēs esam ar um, tādu entuziasmu parauti, mēs uh, kļūstam mazliet akli uz apstākļiem. Ja, mēs varam kaut ko nepamanīt, un tāpēc šī morāla pārliecība tas nav brīža impulss, bet tas ir ļoti ilgstošs process, kad mēs iegūstam šo pārliecību. Tā kā pirmais kriterijs tas ir atbildīgas personas, respektīvi bīskapa morāla pārliecība. Nākošais lietas, tas ir iesaistītu personu personības, lai tas neskanētu kā tāda tautoloģija, jo iet runā par to, vai paši cilvēki Eh, kuri ir iesaistīti šajā mm, pardabiskajā fenomenā, šajā notikumā, vai viņi ir, pateiksim, mazliet tā varbūt nesmuki, vai viņi ir adekvāti, vai viņi ir uh, morāli uzticamas personas, jo varam iedomāties, ka kāds nemitīgi melo, melo, melo kaut kādu apstākļu dēļ, Un šeit uh, rodas lielas uh, šaubas, vai šis cilvēks patiešām šajā konkrētajā gadījumā var pateikt uh, patiesību. Jo šeit man nāk prātā slavenais, slavenā pasaka par uh, to, ka klauns atbe, atskrien, uh, vai varbūt pastāstīsim kādu citu, ka viens puika iz, nolēma izjokot savus, uh, sava ciematiņa iedzīvotājus atskrēja un uh, kliedza vilki, vilki, nu visi bēg eh, uz eh, ganībām, sargā taitiņas no vilkiem, bet eh, vilku nav. Nu puika izdara to vienu, otro, trešo reizi, un kad atnāca patiešām vilki, kad viņš atskrēja uz ciematu kliegdams vilki, vilki, tad, protams, kā neviens jau neskrēja šīs aitiņas glābt, jo puika melo. Tā kā šeit iet runa par uh, to personu verifikāciju, vai viņas ir uzticamas personas, vai viņas ir līdzsvarotas. Eh, noteikti ir nepie, šeit ir nepieciešama arī psihologs, eh, psihologa, um, psihologa vērtējums ir nepieciešams, lai šos cilvēkus kaut kādā veidā verificētu. Protams, kāds varētu pateikt, vai tad tu man netici? Jā, es tev ticu, bet man jāparbauda, man jāpārliecinās, jo man kaut kas jāparāda arī bīskapam, ka ot šī ir atzinums, kā tu esi patiešām adekvāts cilvēks, lai cik skarbi tas neskanētu. Nākoša lieta, kas ir ļoti svarīga, tas ir uh, mācība, kas tiek sniegta šīs, šīs atklāsmes laikā, šīs privātas atklāsmes laikā, jo noteikti tai mācība jābūt saskanīgai ar baznīcas magistēriju, ar baznīcas mācību. Un šeit, un šeit šī lieta ir ļoti logiska, jo Dievs nevar būt pretrunā ar sevi pašu. Ko es ar to, ar to gribu pateikt? Dievs mums ir devis atklāsmi, eh, to saucamo publisku atklāsmi Jēzu Kristu, notiek šis atklāsmes kulminācija. Un tagad mm, baznīcai tas ir uzticēt, ka, uzticēts kā ticības depozīts. Baznīca par to reflektē, baznīca par to domā, baznīca arī atklāja kaut ko jaunu tādā ziņā, ka mēģina atrast atbildes uz sava laika jautājumiem un problēmām tieši atklāsmes gaismā, svēto rakstu gaismā respektīvi. Un um, šeit mēs ticam, ka Dievs ir atklājis to, ko vēlējies atklāt. Un ja pēkšņi eh, kaut kādā privātā atklāsmē Dievs at, atklāja kaut ko pilnīgi citu, kas ir iet pilnīgi šķērsam eh, baznīcas mācībai, tad tas ir skaidrs kriterijs, ka šī atklāsme noteikti nav no Dieva. Pat ja viņa ir pardābiska, viņa noteikti nav no Dieva. Es došu tādu piemēru. Iedomāsimies, ka man parādījās eņģelis, ja, tagad Es, es fantazēju, protams, nevajag domāt, kā man tie bieži radās. Un um, eņģelis man saka, zini, es vēlos, vai Dievs vēlās, lai tu sludinātu Nambonas kā priestris, ka Jēzus Kristus, nu tā kā līdz galam viņš nav Dievs. Ja? Ka uh, priesterim Arijam uh, arianisma laikā bija patiesība, bet nu kaut kādu politisku iemeslu dēļ tika pieņemts pilnīgi cits dogmāts, nekā es gribēju. Un tagad man būs liela dilemma jo kam, kam lai es ticu? Baznīcai, jeb baznīcas tradīcijai, baznīcai, kur, kurai ir uzticēts ticības depozīts, vai kaut kādai vīzijai, par kuru es nevaru būt drošs. Un šajā gadījumā eh, kriterijs ir svarīgs un viennozīmīgs. Ja tas iet pretrunā, ja tas, šī mācība ir pretrunā ar magistēriju, jeb ar baznīcas mācību, tad šajā gadījumā pat ja fenomens ir pardābisks, bet tomēr viņš noteikti nenāk no Dieva, tā kā tas ir ļoti svarīgs kritērijs. Ok, un vēl vieni, vēl divi ļoti svarīgi kritēriji, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Pirmais, to, ko mēs saucam, tas to varētu paņemt pēdiņās, protams, par veselīgu dievbību. Protams, ka šis jēdziens viņš nav noteikti skaidrs jau ko, nezinu, ko nozīmē veselīga dievbība, bet varbūt šeit es apstāšos tikai uz tādām, eh, tādām vienkāršām lietām. Ja šī dievbība neatbaida, ja šī dievbība nav, atkal pateikšu pēdiņās, traka, Jo, jāpasaka godīgi, ka brīžiem gadās, ka uh, arī diev, tautas dievbībā mēs varam izdomāt kaut kādas lietas, kuras nu, ir, nav normālas. Uh, man nāk prātā, un lai neapvainojās mūsu draugi no Filipīnām, bet slavenais eh, ieradums vai slavenā tradīcija Filipīnās piesist sevi krustā lielajā piekdienā. Protams, ka tur pie krusta neviens nemirst un tiek ievērotas zināmas, zināmas normas, bet nu, no, no, no morālas redzes punkta cilvēka miesas integritāte tiek um, uh, lausta, uh, kaut arī tam nav nepieciešamības. Ja, un, šeit, uh, un šeit mēs redzam tādu tipisko neveselīgas dievbības izpausmi. Kaut arī tā ir tradīcija, bet arī paši Filipīnas bīskapi neatbalsta tādu dievbības formu. Katrā ziņā, ja dievbība nav veselīga, tad noteikti šeit ir kaut kas nav kārtībā. Ja rodas neveselīga dievbība, tad noteikti arī ar šo atklāsmi kaut kas nav kārtībā. Un vēl viens notikums, eh, vēl, vēl viens kritērijs, piedodiet, eh, mm, pārdabiskiem notikumiem, tas ir garīgi augļi, bet šie augļi ir ilgstoši, un es vēlos uzsvērt šo vārdu ilgstoši, jo uh, Eh, ļoti bieži gadās, ka mēs emociju uzplūdumā mm, un eh, ar tādu lielu entuziasmu pieņemam lēmumu mainīt savu dzīvi. Piemēram, man arī kā priestrim, kuram ir daži cilvēki, kurus es garīgi arī vadu, vai mēģinu to darīt. Brīžiem man šķiet, ka es simulēju, bet nu, ceru, ka cilvēkiem tas nāk par labu. Uh, Eh, bet eh, brīžiem gadās, ka cilvēks ar tādu lielu entuziasmu, entuziasmu saka, un es noteikti vairs nedarīšu šo lietu, jā, es noteikti vairs nepadošos šim kārdinājumam, jo es dzīvo, dzirdēju tādus prediki vai biju tādās rekolekcijās, kas mani pamudināja uz labu. Bet paiet nedēļa, divas, eh, trīs, un cilvēks atgriežas pie kaut kādā veca grēka vai eh, netiek galā ar, notiku, ar eh, netikumu. Eh, problēma ir tā, ka iziešana no netikumiem tas parasti ir ilgstošs process. Un ja cilvēks nolaiž rokas un saka, ai, nekas nemainās, un šajā gadījumā mēs vairs nevaram runāt par garīgiem augļiem, kas ir ilgstoši. Parasti šī, šis kritērijs, kas saistās ar pārdabiskiem fenomeniem, viņ, viņš jāvērtē tieši tālākā perspektīvā – Mēs bieži vien dzirdam arī no e, dažādu privātu atklāsmju atbalstītajiem to svarīgo un pareizo baznīcas kritēriju, pēc augļiem viņus pazīsiet. Bet šeit jāņem vērā ļoti svarīgs faktors. Šie augļi nav uz vienu dienu, šie augļi ir uz ilgāku laiku. Es došu vienu piemēru, eh, protams, atkal nesaukšu eh, personas vārdā, bet bija tāds gadījums, kad viens priesteris, kurš bija pārliecināts vai ir pārliecināts, ka viņam ir dziedināšanas dāvana, un viņš ar to dāvanu kalpo, eh, vienam cilvēkam sāpēja mugura un priesteris uzlika rokas, palūdzās, un tiešām mugura pārstāja sāpēt. Un pēc tam šis cilvēks arī man saka, bet nu noteikti viņam ir kaut kāda dāvana, noteikti dieva dāvana, jo mugura, mugura pārstāja sāpēt. Bet e, trešajā dienā mugura atkal sāka sāpēt. E, šeit ir ļoti svarīgs kriterijs, jo arī, kad baznīca pēta brīnumus, e, parasti arī pēta uh, Eh, vai, šis, eh, vai šī dziedināšana, jo parasti ja pēta brīnumus visbiežāk, 99% tā ir tieši dziedināšana, kad, kad eh, notiek beatifikācijas vai kanonizācijas process, jeb atzīšana par svētīgo vai svēto, parasti ārsti pēta, vai šī dziedināšana ir patstāvīga. Tas nozīmē, ka nav tikai uz laiku uzlabojusies slimā stāvoklis, slimā, slimā stāvoklis nav uzlabojies tikai uz laiku, bet vai tiešām Mm, šī slimība ir atkāpusies. Tas nozīmē, ka auglis ir ilgstošs. Ja? Un tāpēc arī, kad mēs runājam par atgriešanas žēlastību, par dzīves maiņas žēlastību, par uh, kaut kādam uh, Dieva dāvanām, ko mēs saņēmam, mēs tikai tad varam runāt par to, kas nāk no Dieva, ja auglis ir ilgstošs, ar vienu noteikumu, ja cilvēks ar žēlastību sadarbojas, jo bez cilvēka grib, gribas arī Dievs neko nevēlas darīt. Bet parunāsim arī par negatīviem kritērijiem. Tas nozīmē, ja mēs sastopam uh, lietas, uh, kuras skaidri var liecināt par to, ka kaut kādā atklāsme vai kaut kāda pardabiskā parādība nav no Dieva. Pirmam kārtām, ja cilvēks, ja tiek atklāta melošana par kaut, kādam, kaut kādu lietu vai kaut kāda, kaut kāda kļūda, piemēram, tagad mēģināšu, mēģināšu atkal, atkal pafantazēt, iedomāsimies, ka es runāju naktī, ja, un uh, vienā istabā ar mani guļ cits priesteris, un es pēkšņi naktī pasaku, ak, dievmāte, palīdzi man, un es ticu, ka tu esi šeit. Jā, dievbīgus vārdus izsaku. Un šis priesteris pamodas dzirdot, dzirdot to naktī, pēc tam visiem stāsta, kā man ir parādījusies dievmāte. Šajā gadījumā iet runa par kļūdu, jo viņš kļūdījās, jā, un viņš runā par lietu, kura nav notikusi. Vai, piemēram, kāds samēlo, Viņš redzēja, bet īstenībā nav redzējis. Īstenībā pastāv arī zinām, zināmā mm, tāda procedūra, lai atpazītu, vai patiešām notika meli vai nē. Katrā ziņā melošana skaidri liecina par to, ka lieta nav bijusi pardābiska, vai vismaz nav bijusi no Dieva. Ja tajā ir doktrinālas kļūdas, tas ir tas, par ko mēs tikko bijām runājuši. Ja gadījumā uh, notiek kaut kādas lietas, um, kuras, vai tiek atklātas kaut kādas lietas, kuras bija pilnīgā pretrunā ar baznīcas mācību, tad šajā gadījumā noteikti tas nav, nenāk no dieva, bet šajā dokumentā pastāv ļoti svarīga piebilde, jo jāņem vērā to, ko mēs saucam par cilvēcisko faktoru. Paņemsim kā piemēru e, bērnus no Fatimas, jo e, es runāšu pēc brīža, ceru, tikšu līdz kādam svarīgam dokumentam, e, ļoti svarīgam priekš mums šajā kontekstā – Bet uh, tie bērni Fatimas uh, eh, diamātes parādīšanas laikā, viņam taču nebija nekādas teoloģiskas izglītības. Ja bija svētdienas skola, tad paldies Dievam, ka bija. Un, protams, ka Dievs atklājas, diamāte atklāja viņiem teikš, teiksim, šo vīziju par elli tieši tā, kā viņi varēja to uztvert, tieši tā, ka tas bija jau iekodēts viņu prātā, jo katrs mēs kaut kādas garīgas lietas saprotam pa savam. Un noteikti, ja es būtu šo bērnu vietā ar visu savu uh, zināšanu bagāžu, Un, ja Dievs vēlētos man parādīt telli, noteikti viņš to parādītu savādāk. Varbūt tur būtu kaut kādi dantes elementi, jā, dieviškas komēdijas vai vēl kaut kas. Ja. Tā kā eh, ļoti svarīgi jāņem cilvēciskais faktors, jo nevienmēr bērni vai cilvēki ir spējīgi teoloģiski labi paskaidrot, ko viņi redzēja. Pirmam kārtām varbūt neiegaumēja labi, otram kārtām varbūt bija pārsteigti un nesaprata labi, un citam, un treškārt arī var par problēmu kļūt valoda. Ja, jo cilvēks mēģina ar vārdiem, eh, ar valodu paskaidrot to, kas varbūt arī līdz galam nav vārdos izteikts, ja, ko nav iespējams izteikt vārdos. Izmantojot, to var izteikt tik izmantojot metaforas vai salīdzinājumus. Katrā ziņā jāņem vērā tas cilvēciskais faktors. Nevar uzreiz pateikt, ah, ja tu nevari pa, normāli teoloģiski paskaidrot, tad tas nav patiesība. Noteikti eh, jāizvairās arī no tādas pieejas. Skaidra lieta ir tieksme pēc peļņas. Es domāju, ka pat šeit nevajadzētu neko komentēt. Vēl viens eh, kriterijs tas ir nemorālas darbības, kuras iesaistās tie, kuriem, kuri saistīti ar šo notikumu vai pats vizionārs, vai arī kādi citi cilvēki. Ja, ja noteikti ir saistīta nemorāla rīcība, nu, nerunāsim tagad par grēkiem, jo noteikti daudzi gribētu dzirdēt par kaut kādām ļaunām lietām, es to prieku nesagādāšu, bet katrā ziņā palik, pat, pateikšu tikai tā vispārīgi. Ja notiek morāla nekartība, tad šeit ir divas, divas problēmas varbūt. Pirmā, vai tiešām parādība nav no Dieva, vai otrkārt, varbūt cilvēki vienkārši visu sabojāja. Tā kā arī tas varētu būt, ka atklāsme varētu būt īsta, bet cilvēki visu sabojāja, arī tas tā gadās. Ok, iesim varbūt mazliet tālāk. Uh, skaidri jāņem vērā tas arī, par ko mēs bijām runājuši, par pozitīviem uh, kritērijiem, ja personas psiholoģiska veselība. Ja persona ir psiholoģiski, psiholoģiski nelīdzsvarota, tas neizslēdz to, ka Dievs iziet pretī arī tādām personām. Neapšaubāmi eh, Dievs eh, neskatās uz sējām un uz psiholoģiskām veselībām, bet tomēr šeit šis kritērijs viņam ir ļoti, mums ir ļoti svarīgs, jo ja cilvēks ir psiholoģiski slims, ir diezgan grūti tikt līdz skaidrībai, vai patiešām bija atklāsme, vai cilvēks vienkārši to ir kaut kādā veidā safantazējis, kaut arī viņš pats tic, ka tas nāk no Dieva. Ok, tas ir tas pirmais uh, Eh, dokuments, par kur, kura mēs veltīju daudz laika, īstenībā viņā ir visvairāk pateikts par tiem uh, kritērijiem, par kuriem ir, par kurie, kuri jāņem vērā, vērā, kad mēs runājam par pardabiskām, uh, eh, pardabiskām atklāsmēm. Vēl viena piebilde, kas ir šajā dokumentā, ka šie faktori, ja, šie kritēriji ir jālieto ļoti gudri, raksta dokumenta autori, uh, un viņi nav simtprocentīgi, un nevienmēr visi ir E, visus ir iespējams izpētīt, tā kā vienmēr ir nepieciešama tāda teoloģiska gudrība un arī e, e, veselīgais saprāts pētot tādas lietas. Otrais dokuments, kas ir ļoti svarīgs, tas ir mūsu slavenais katoliskas baznīcas katehisms, kaut arī viņš pēc laikā ir vēlāks, jo viņš um, Eh, kaut ne, piedodiet, tas ir cits dokuments, bet katoliskais baznīcas katehisms tas ir pēc laika arī nākošais pēc šī dokumenta, un es vienkārši gribu jums nocitēt divus fragmentus, kas ir, um, kas saistīti mm, ar uh, pardabisko fenomenu, un es domāju par pardabi, saistīti ar pardabiskiem fenomeniem, un es domāju, ka pilnīgi pietiekoši ar šiem dokumentiem. Eh, Katoliskas baznīcas uh, katehismā uh, 67. Eh, punktā mēs lasām. Gadsimtu gaitā bijušas tā saucamās privātas atklāsmes, dažas no tām atzinusi baznīcas autoritāte, taču tās nepieder pie ticības mantojuma. To loma nav izlabu, uzlabot vai papildināt galīgo Kristus atklāsmi, bet gan palīdzēt to pilnīgāk izdzīvot noteiktajā vēsturiskajā laikmetā – Baznīcas maģistērija vadīta ticīgu izjūta spēja izšķirt un pieņemt to, kas šajās atklāsmēs ir patiesa Kristus vai viņa svēto aicinājums baznīcai. Kristīgā ticība nevar pieņemt atklāsmes, kas pretendē pārspēt vai labot atklāsmi, atklāsme ar lielo burtu, kuras piepildījums ir Kristus, kā tas notiek dažās nekristīgajās reliģijās un arī dažās jaunajās sektās, kuru pamatā ir, dažā, ir šādas atklāsmes. Tie ir, tie, tie, tie ir, tas ir tas ļoti svarīgs mm, e, katehisma numurs, kas skaidri parāda šo atšķirību starp privāto un publisko atklāsmi. Publiska atklāsmē, runājot vienkāršāk, tas ir viss, kas ir ietverts jaunajā un vecajā derībā. Un publiskās atklāsmes, jeb atklāsmes, kas vērst uz visiem cilvēkiem, uh, Ehm, kulminācija ir Jēzus Kristus. Nepavelti, es vienmēr to atkārtoju, nepavelti mēs Jēzu saucam par Dieva vārdu, jo Dievs savā vārdā, jeb Jēzu Kristu, ir mums atklājis visu, ko viņš vēlējās mums pateikt. Mūsu problēma laikam ir tanī, ne laikam, bet noteikti ir tanī, ka mēs neesam vēl līdz galam pilnīgi atklājuši visu. No otras puses, eh, Dievs arī palīdz mums šo atklāsmi saprast pareizi, konkrētajā kontekstā. Uh, Eh, Fatimas notikumi, atcerēsimies, tas ir 1917. gads. Eh, notiek Pirmais pasaules karš, notiek arī eh, drīzumā notiks tā saucamā mm, padomju revolūcija Krievijā, jā, un ar to arī saistās Dievmātes aicinājums veltīt Krieviju bezvainīgas, bezvainīgai Marijas sirdī, kas netika izdarīts laicīgi, un Es nevaru pateikt, vai tas ir iemesls tam šausmam, šausmīgam lietam, kas notika vai nē, jo šeit mēs nevaram uh, pārbaudīt, nomirsim Dieva priekšā, mēs uzdosim viņam šo jautājumu, vai tas bija tas iemesls vai nē. Bet katrā ziņā mēs redzam šo vēsturisko kontekstu, kādā paroda parādas Dievmāte arī Fatimas bērniem. Katrā ziņā privātas atklāsmes palīdz mums izdzīvot to atklāsmi, kas, kas jau mums jau ir dota. Un kas ir svarīgs, mums nav pienākums ticēt. Ja attiecībos publisku atklāsmi mūs saista arī, es negribu varbūt lietot šo vārdu pienākums, kaut arī viņš var, varētu būt šeit vietā, bet aicinājums ar ticības paklausību pieņemt to, ko Dievs mums ir atklājis, ja, pat ja tas neiekļaujas mūsu prātā. Bet, protams, tas uzliek arī pienākumu papētīt un uzdot sev jautājumu un gūt arī tādus e, intelektuālus ne pierādījumus, bet pamatojumus, kāpēc mēs ticam tā, bet ne savādāk. Bet katrā ziņā e, ļoti svarīgi atcerēties par to, ka e, tas mūs saistā arī ar ticības pienākumu, ar ticības aicinājumu, pieņemt ar ticību to, ko Dievs atklājas un baznīca mums sniedz ticībai. Savukārt, ja ir runā par privātām atklāsmēm, pat ja mēs runājam par Fatimas notikumiem vai Lurdas notikumiem, mums nav pienākums ticēt, un nebūs herētiķis tas, kurš pateiks, es neticu um, atklāsmēm, kas tika doti bērniņiem Fatimā. Ok, cilvēkam ir tiesības to darīt, viņš nevar būt izslēgts no baznīcas, jo varbūt viņam ir kaut kādi kriteriji, pēc, pēc kuriem viņš vadās, un varbūt viņam kaut kādas objekcijas vai kaut kādi pārmetumi šiem notikumiem. Mēs nezinām. Ja? Kaut arī baznīca ļoti rūpīgi pēta šos, eh, gad, šos gadījumus, un eh, ja izdot um, ehm, pateiksim tā autentiskuma certifikātu, jā, tas nozīmē, ka mēs, mēs varam būt droši vismaz kā šajās atklāsmēs vai šajos tekstos, kas izriet no šiem pardebiskiem fenomeniem, nav nekā pret ticību un morāli. Vismaz tā mēs varam skatīties uz šiem tekstiem. Ja kādam uh, tas palīdz ticībā, tad ir ok. Es varu pateikt par sevi personīgi. Un, lai tik nelīdu akmeņi mana virzienā, kaut arī brīžiem gadās, vismaz cilvēki raksta dažādas lietas, uh, uz e-pastu un privāti uz, um, un šeit arī kaut ko raksta, bet no nu, to es gan nelasīšu, jo nav laika, piedodiet. Uh, brīžiem gadās, ka uz e-pastu uzraksta un privāti uh, uz e-pastu vai, vai Facebookā vai uz telefonu, uh, ka mm, man nav, tais, ta, man nav, pat, man nav tais, tais, taisnības, ok? Varbūt kāds var tam ticēt, es nepretendēju uz to, lai būtu visgudrākais, bet katrā ziņā man, mani personīgi uz garīgo dzīvi uh, privātas atklāsmes īpaši nepamudina. Es pieņēmu, ka kādam tas var būt vērtība, un es to ļoti respektēju, un uh, lai Dievs dod, ka tikai cilvēks kļūst labāks, pateicoties arī dažādām privātām atklāsmēm. Bet manā garīgajā dzīvē, arī manā ticības dzīvē, tie nespēlē svarīgu lomu. Ja? Tie spēlē tādu lomu, ka tāds apstiprinājums, ka Dievs arī turpina darboties arī pardabiskā veidā. Ja? Jo man kā teologam, kurš nodarbojas tieši ar garīgas dzīves jautājumiem, arī šis, šis jautājums ir svarīgs. Es ticu, ka Dievs darbojas arī tādā veidā, bet mana privātajā, personīgajā, eh, garīgai dzīvē tie nespēlē eh, faktiski gandrīz nekādu lomu. Vienkārši tā esmu, tā esmu formēts un, un eh, katram ir savs ceļš. Ok, bet aiziesim vēl tālāk un es nocitēšu vēl vienu fragmentu no Katliskas baznīcas katehizmā 65. punktu, kas tiek citēts arī tālākajā dokumentā, par kuru mēs īsno, īsumā parunāsim. Katliskas baznīcas katehizma 65. punktā mums māca tā. No tā brīža, kad Dievs mums ir dāvājis savu dēlu, kas ir viņa vienīgais vārds, Dievs ir izteicis visu šajā vienā vārdā, vārdā ar lielo burtu, un Dievam vairāk nav ko teikt. Tiešām, To, ko viņš kādreiz padaļai bija teicis praviešiem, viņš visā pilnībā izteica savā dēlā, davādams mums visu proti savu dēlu. Tie, kas ņemot vērā, vēl gribētu, Tie, kas ņemot to vērā, vēl gribētu izjautāt kungu un lūgt no viņa vīzijas vai atklāsmes, ne tikai rīkotos nesapratīgi, bet arī atklāti apvainotu Dievu, jo tādējādi nepievērstu savu skatienu vienīgi Kristum, bet meklētu kaut ko citu vai kādu jaunumu. Un tas ir citēts no svētā Jāņa no krusta darbiem. E, tas ir slavenais katoliskais mistikis, kuru noteikti mēs nevarētu turēt aizdom, aizdomās pārāk lielā teoloģiskajā racionalismā. Viņš skaidri norāda, un tas ir tā intuīcija, par ko es biju runājis, ka Dievs Kristu ir pateicis visu, un tāpēc mums nav e, pat tiesību prasīt no Dieva kaut ko jaunu. Ja tu gribi uzzināt kaut ko, ko vēl nezini, uzdot jautājumu Kristum, meklē šo atbildi Kristū. Un tieši šo uh, fragmentu citē arī uh, kardināls Ratzingers, izdodot dokumentu, kas saucās teoloģiskais komentārs par trešo Fatīmas noslēpumu. Un es ļoti iesaku visiem, e, ļoti iesaku visiem, ir īpaši šodien, 13. maijā, pameklēt internetā šo dokumentu. Es nezinu, vai viņš tika izdos latviski, jo es šo dokumentu lasīju itāļu valodā, bet uh, latviešu tulkojums būtu teologiskais komentārs par trešo Fatimas noslēpumu. Ja, vai poliski komentārs teologični do, do čeci tajemnice Fatimskej. Nezinu, varbūt arī krievu valodā viņš ir, a varbūt arī parādīsies, vai ir latviešu valodā, es to neesmu pētījis. Un šeit šis dokuments, kāpēc viņš ir tik svarīgs? Jo liela šī dokumenta daļa eh, veltīta tieši jautājumam par privātam atklāsmēm. Tikai vēlāk notiek arī teoloģiskais komentārs attiecību uz trešo Fatimas noslēpumu. Es arī par šiem noslēpumiem nerunāšu, jo eh, gan nav laika, gan arī šodien tas nav mans mērķis, bet arī var paguglēt, painteresēties, eh, kādi bija tieši šie trīs eh, Fatimas noslēpumi. Un trešais bija, eh, manuprāt, ļoti pravietisks, un Jānis Pavils II to attiecināja uz sevi eh, pēc tam, kad notika atentāts uz, uz viņa dzīvi 18, 1981. gadā, tieši 13. maijā, starp citu. Katrā ziņā mm, kardināls Ratzingers skaidri parāda, ka publiskā un privātā atklāsmes atšķiras pēc savas būtības – dieva sevis atklāšana cilvēcei, kura dota uh, literārā formā, vecajā un jaunajā derībā, uh, mums jau ir dota. Līdz ar to mums nav pienākumā meklēt kaut ko citu. Dievs pakāpeniski atklāja sevi cilvēkas, cilvēka vēsture, līdz viņš iemiesojās. Kristu ir atklāsmes kulminācija. Es atkārtoju jau to, ko biju pateicis, bet tas ir ļoti svarīgi, ka Kristu ir kulminācija. Nekur citur kulminācijas nav. Ja ir kaut kāda jauna atklāsme, kura mēģina palabot, mainīt vai pārspēt eh, šo eh, Kristu, atklāsmi Kristu, tad tas noteikti nenāk no Dieva. Tomēr, raksta kardināls, Ratzingers atklāsme baznīcā viņa tiek skaidrota, notiek refleksija pārdomas par to. Publiska atklāsme dzīvēja baznīcās kontekstā prasa un pieprasa ticību – bet, kā rakstā kardināls Prospero Lambertīni, vēlākais pāvests eh, Benedikts 14. Eh, lai jūs zinātu, kad tas ir noticis, viņš ir miris 1758. gadā, faktiski viņš to raksta 18. gadsimtā, bet viņš skaidri norāda uz to, ka privātas atklāsmes var stiprināt ticību, bet mums nav pienākuma, pienākuma to pieņemt. Tas ir tas, eh, par, mēs bijām runā, par ko mēs bijām runājuši, un uh, Kardināls Lamberdini arī skaidri saka, arī pat ja privātas atklāsmes vai pardabiskas parādības, kuras baznīca tika atzītas par autentiskiem, tik un tā mums nav pienākums tiem ticēt. Eh, daļai cilvēkiem tas palīdz, daļai varbūt nē, daļu pat var ieļaunot, bet tā ir brīnišķīga lieta, ka mēs esam tik dažādi, un tik dažādi ir ceļi pie Dieva. Bet pamēģināsim uh, paskatīties arī uz vienu ļoti svarīgu momentu. Privātas atklāsmes um, E, mēs, protams, neatkārtosim tos pašus kritērijus, par kuriem bijām runājušies, piebildīšu tikai par pāris citiem, par kuriem raksta Racingers šajā dokumentā. Teoloģiskais komentārs par trešo Fatimas noslēpumu atgādināšu. E, privātai atklāsmei jābūt vērstai uz Kristu. Viņam jābūt obligāti kristocentriskam. Pat ja tas ir dievmātes parādība, pat ja tas ir kāda eņģeļa vai svēta parādība, centrā jābūt Kristum, jo kāpēc? jo Kristus ir atklāsmes kulminācija. Ja privāta atklāsme aizaino Kristu, nostumi viņu no pirmās vietas, tad šajā gadījumā rodas liela problēma. Jā, tad gadījumā mēs nevaram runāt par, eh, par mm, atklāsmi, kas nāk no Dieva. Un otra, otrais kriterijs, par kuriem raksta Ratzingers, tas ir uh, Viņš e, šī atklāsme vai šī, šī, pra, šī, šī atklāsme vai šī parādība, viņa stiprina cilvēku teoloģiskos tikumos. Teoloģiskie tikumi te ir ticība, cerība un mīlestība. Ja cilvēks tiešām tiek stiprināts ticībā, cerībā un mīlestībā. Tagad mums nav laika, lai pārāk izilinoties, izilināties arī šīs morāla teoloģijas jautājumos. E, noteikti vērts arī kādreiz pa painteresēties par to, kas ir teoloģiskajā izpratnē ticība, cerība un mīlestība. Es par to gan rakstu savā grāmatā ievads, uh, ievads garīgas dzīves teoloģijā, bet laikam jau visi eksemplāri izpardoti. Bet, ja kāds gribēs, es varēšu arī nosūtīt eh, PDF. Bet katrā ziņā mm, ļoti svarīgi ir atcerēties, ka ticība, cerība un mīlestība tiek stiprinātas. Ja manī mazinās ticība, cerība un mīlestība, tad rodas problēmas. Eh, kardināls Ratzingers raksta arī tālāk, ka uh, privātas atklāsmes vai, pri, vai pardabiskie fenomeni nebieži, bet ļoti var ietekmēt liturgiju. Tas, ka viņi ietekmē um, privātu dievbību, tas ir normāli. Tas, ka kādam ir privāts kults attiecībā uz um, Fatimas notikumiem, mums ir Fatimas dievkalpojumi, tas ir brīnišķīga lieta un tam arī jāpaliek, jo ja tas stiprina ticībā, tad lai tas, lai tas arī paliek. Eh, es atzīšos, ka manu studiju laikā man bija eh, vesels pusgads eh, ar nodarbībām, kas saistās privātu atklāsmju ietekme uz tautas dievbību. Ja, mums bija vesels, vesels semestrs, ka mēs ņēmam tikai šo tematiku, ja, tā saucamais monogrāfs. Un jāsaka, ka brīžiem arī privātas atklāsmes ietekme arī liturgiju. Piemēram, Kristus miesas un asuņu svētki vai Jēzus sirds svētki, kas tiek celebrēti liturgiski, viņi izriet tieši no privātām atklāsmēm, starp citu, un kā redziet, baznīca atzīst to arī liturgiskajā, ja faktiski vissvarīgākajā eh, līmenī. Un tomēr uh, privātas atklāsmes, ja parādības nevar veidot kaut kādu alternatīvo liturgiju, jo Ehm, es varbūt atkal pateikšu skarbu lietu, kādam tas nepatiks, bet eh, gadījās, ka uz Latviju arī sauc kaut kādus eh, garīdzniekus, kuri, eh, par kuriem tiek skats, teikts, ka viņiem ir īpašas darī, īpaša harizmācija, īpaša dāvana un tā tālāk. Un brīžiem viņi veido kaut kādas divainas liturgijas, kaut kādas lietas, kuras pilnīgi nav iekļaujamas liturgijā. Uh, Э, kaut kādas lūkšanas, kuras, nu, nezinu, no kurienes viņas ir paņemtas, kaut arī viņas ir dievbīgas, bet viņi to skaidro, skaita šis lūkšanas kā, kā liturgiskās lūkšanas, priesteris ar stolu, ar ornātu, nu, tas jau pilnīgi neiet nekādā, neiet nekādos vārtos, tā godīgi sakot. Ok, protams, kā kardināls Ratzingers parāda, ka nedrīkst slāpēt garu, jo pravietošana ir dāvana visai baznīcai, un tā ir baznīcas dāvana. Bet ko nozīmē šī pravietošana? Kā es jau teicu, tas nenozīmē kaut kādu pareģiošanu. Nenozīmē, ka Dievs, protams, tas nenozīmē, ka Dievs nevar atklāt arī nākotni kādam cilvēkam attiecību uz kādu aspektu, bet pareģioša, bet pravietošana tas nozīmē skaidrot Dieva gribu uz šodienu, ja faktiski laiku zīmju skaidrošana. Tā kā šeit, lai neieslīgst pārāk dziļi šajā tematā, eh, atcerēsimies tikai, ka pravietošana nenozīmē nākotnes pareģošana. Pravietošana attiecas uz šodienu. Ko Dievs vēlās, lai es darītu šodien, uz kurieni viņš mani aicina. Ok. Labi, es domāju, ka ar to lai arī pietiek, jo man ir vēl daži, dažas lietas, par kuriem būtu jāparunā, bet skatos, ka laiks strauji iet uz priekšu un man jāpabeidz, jā, jāļauj arī paskanēt mazliet mūzikai. Mēģināsim īsumā rezumēt. Rezumējot, mums nav pienākums ticēt uz, visiem, uz visām privātām atklāsmēm, bet no otras puses mēs nevaram noliegt, ka arī caur tām Dievs darbojās, un ja, ka, ja tas um, pamudina kādu uz kaut ko labāko, būt labākam, tad paldies Dievam, tas ir jāpieņem. Skaidrs, ka baznīca ir pienākums šīs lietas izpētīt un uh, es pateikšu tā, ka vissvarīgākais kriterijs īstenībā paklausīga baznīcas autoritātei, jo tā balstās uz baznīcas tradīcijas, kurai Dievs to ir, kur, kurai Dievs to ir uzticējis. Atcerēsimies Jēzus vārdus, ko jūs sa saistīsiet uz zemes, tas būs sasiets arī debesīs, ko atļausiet uz zemes, tas būs atļauts arī, atļauts arī debesīs, tā kā tas ir ļoti svarīga lieta. Un gribu jūs tikai mm, iedrošināt, lai mēs nebaidītos, jo pat ja baznīca baznīcas cilvēki kļūdīsies, un kaut kāda lieta, kaut arī nāk no Dieva netiks azīt, atzīta par autentisku, tad tomēr kļūs par bagātību tam cilvēkam, kurš to bija pieredzējis. Atcerēsimies māsu Faustīnu. Viņas eh, sarunas ar Jēzu netika atzītas viņas dzīves laikā, jo vairāk viņas dienas grāmata kaut kādu laiku atradās pat uz aizliegto grāmatu uh, katalogā. Tikai vēlāk, jau pēc Svētas Faustīnas nāves, eh, šī dienas grāmata tika dabūta dienas gaismā un reinterpretēta. Kāpēc? Jo varbūt tajā laikā eh, šis eh, dievbi, dieva žēlsirdības kults varbūt neietu baznīcā, varbūt viņš nebija tik svarīgs tā, ka viņš bija svarīgs tajā laikā, kad, viņu, kad viņu izplatīja jau pāvis Jānis Pavils II, starp, starp citu arī svētais. Tā kā nav jābaidās, ka kaut kas netiek atzīts par autentisku. Varbūt tam vēl nav pienācis laiks, bet varbūt no otras puses – Tas ir zināmā mērā asketiskais upuris dievam, ka es palieku paklausīgs uh, baznīcas pieredzei, kaut arī baznīca cilvēkiem var kļūdīties. Protams, vienmēr paliek vieta diskusijām. Jāatceras par kritērijiem – labums un morāli. Eh, atklāsmēm jābūt vērstam uz Kristu, viņam jābūt saskaņīgam ar baznīcas magistēriju un tiem jānotiek ba baznīcas kontekstā. Un, protams, jāizslēdz jebkādu melošanu un jāizslēdz arī peļņas uh, Eh, tieksme pēc peļņas sakarā ar kaut kādām kādiem pardebiskiem notikumiem. Esmu pārliecināts, ka pardebisko notikumu baznīcā notika krietni vairāk, nekā mēs par tiem zinām. Bet no otras puses noteikti ir arī tādi gadījumi, Es, protams, neveicu nekādu pētījumu, bet kad cilvēki, piedodiet par tādu izteicienu, pilnīgi sačakarēja visu šo dieva labo darbu, bet nu tas jau paliek uz viņu sirdsapziņas. Dargie draugi, paldies jums par šo sezonu! Paskatīsimies, kas būs nākošajā sezonā. Varbūt mēs paturpināsim e, to programmu ārpus rāmjiem, varbūt mēs mēģināsim kaut kādā veidā to restruktūrizēt. Gan jau Dievs parādīs, uz šodienu man ir kāds plāns, bet es pagaidām negribu to e, izteikt publiski, kaut arī privāti radio studijas darbiniekiem. E, es jau to esmu teicis, bet nu redzēsim, kādi, kādas laika zīmes būs. E, vasaras beigās, lai rudenī satikties ar jums kopā, ja Dievs dos un būsim dzīvi. Paldies jums par, uzma, jūs, par jūsu uzmanību, paldies jums arī par lūkšanu, paldies arī par, kritiskiem, par kritis, kritiskām balsīm. Es tikai ceru, ka tas nemazinās jūsu uh, tuvāk mīlestību, kā mēs brīž, brīžiem eh, jokojam, atļaušos pajokot uz beigām, ka brīžiem mums paznīcā gadās eh, rīcības, kuras pilnīgi nav kristīgas, bet ļoti katoliskas. Tas nozīmē, ka aprunāt, eh, nosodīt, apmelnot un tā tālāk. Es ceru, ka tas viss stāvēs tālu no mums, jo Kristus mīlestība ir pāri visam. Paldies jums vēlreiz un ar Dievu redzēsimies pēc kāda laika. Atā!